يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu na tafuteni njia ya kumfikiria. Na wanieni kwa juhudi kwa ajili yake ili mpate kuokoka. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم Hakika waliokufuru lau wangekuwa na yote yaliyomo duniani na mengine kama hayo ili watoe fidia ya kuepukana na adhabu ya siku ya kiyama yasingelipokelewa kwao na watapata adhabu chungu. Yuriduna an yakhruju minan nari wama hum bikharijina minha wa lahum adhabun muqim, watataka watoke motoni, lakini hawatatoka humo na watakuwa na adhabu inayodumu. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله Wallahu azizun hakim. Na mwizi mwanamume na mwizi mwanamke ikateni mikono yao. Hayo ni malipo ya walioyachuma. Ndiyo adhabu ya mfano itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu alayhi. Inna Allaha ghafurur rahim. Lakini mwenye kutubia baada ya dhulma yake na akatengenea basi Mwenyezi Mungu atapokea toba yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira na mwenye kurehemu. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير Ujui ya kwamba Mwenyezi Mungu ana ufalme wa mbingu na ardhi, humwadhibu amtakaye na humsamehe amtakaye. Na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم wasikuhuzunishe wafanyao haraka kukufuru miongoni mwa wanaosema kwa vinywa vyao tumeamini na hali nyoyo zao hazikuamini na miongoni mwa mayahudi wanaosikiliza kwa ajili ya uongo wanaosikiliza kwa ajili ya watu wengine wasiokufikia wao huyabadilisha maneno kutoka pahala pake wanasema mkipewa haya basi yashikeni na msipopewa haya tahadharini na mtu ambaye Mwenyezi Mungu anataka kumfitini huwezi kuwa na madaraka naye mbele ya Mwenyezi Mungu. Hao ndio ambao Mwenyezi Mungu hataki kuzitakasa nyoyo zao. Watakuwa na hizaya duniani na akhira watakuwa na adhabu kubwa. Sammauna lilkadhibi akaluna lissuhti فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط Inna Allaha yuhibbul muqsitin, hao ni wasikilizaji kwa ajili ya kusema uongo na ni walaji mno vya haramu. Basi wakikujia wahukumu baina yao au jipuze nao, na ukijipuza nao basi wao hawatakudhuru kitu, na ukiwahukumu basi hukumu baina yao kwa uadilifu. hakika Mwenyezi Mungu anawapenda waadilifu وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين Na huwaje wa kufanya wewe hakimu na wanayo Taurati yenye hukumu za Mwenyezi Mungu kisha baada ya hayo wanageuka na hao si wenye kuamini Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Enyi mlioamini Mcheni Mwenyezi Mungu kwa kujitenga na anayoyakataza na kutii amri zake na takeni kuyafanya yatakukurubisheni kupata thawabu zake. Nayo ni kutenda mambo ya utiifu na mambo ya kheri. Na wanieni kwa jihadi katika njia yake kwa kuitukuza dini yake na kuwapiga vita maadui zake. Huenda kwa hivyo mkafuzu mkapata karama zake na thawabu zake. Hakika waliokufuru hata lau kuwa wana kila namna ya mali yote yaliyomo duniani na mambo mengine yanayoonekana yenye maana katika uhai na wakawa nayo mfano waliomo duniani juu ya hayo yaliyomo humo na wakataka yawe ni fidia wajiokoe na adhabu za Mwenyezi Mungu siku ya kiyama kwa ukafiri wao basi fidia hiyo yote haitofaa kitu wala Mwenyezi Mungu hawakubali hayo Hapana njia ya yote ya wao kuepukana na malipo ya ukafiri wao, nao watapata adhabu kali. Hawa makafiri wanatamani kutoka motoni na wala hawatatoka humo, watapata adhabu ya dai madawamu Na mwanamume aliyeiba na mwanamke aliyeiba ikateni mikono yao kuwa ni malipo ya madhambi waliyoyatenda. Na njia ya kuwaonya wengineo wasitende jambo hilo. Hiyo ni hukumu ya Mwenyezi Mungu. Na amri ya Mwenyezi Mungu ndiyo yenye kushinda. Naye ndiye mwenye hikma katika kutunga sharia. Kila ukhalifu ameuwekea malipo yake, yenye kumzuia mtu asitende tena na wengine watahadhari wasifanye kama hayo. Ajabu iliyopo ni kuwepo wajinga wakashtushwa na amri hii ya Mwenyezi Mungu aliyetuumba na wasiseme lolote kuwa katika China wakati wa vita na Taiwan Ilikuwapo sharia ya kuwa mwizi uwawe na katika baadhi ya wilaya za Amerika mpaka leo hii ipo sharia ya kuwa mwizi wa farasi ya uwawe Na katika Kenya adabu ya wizi kwa kutumia nguvu ni kunyongwa. Na katika sharia za Kiingereza na nchi zote za magharibi mtu ana haki ya kuua kwa ajili ya kulinda mali na roho ikiwa ni haki ya mtu kumuua atakayekuja kuiba. Je, ni kuu hilo kwa serikali kumkata mkono aliyekwisha iba? Kwa kuwepo sharia kama hii, ndio ikawa wizi umetoweka katika nchi kama Saudi Arabia na ukawa vururu kwingineko. Lakini mwenye kutubu baada ya kutenda kosa lake hilo na akatengeneza vitendo vyake na akanyoosha mwendo wake, basi Mwenyezi Mungu hakika humkubalia toba yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi mno wa kusamehe na kurehemu. Jua ewe mwenye fahamu, kwa ujuzi wa yakini, ya kwamba ni mwenyezi mungu pekee yake ndiye mwenye kumiliki kila kitu kiliomo katika mbingu na ardhi. Yeye humpa adhabu yake amtakaye kwa hikma yake na uwezo wake, na humsamehe amtakaye kwa hikma yake na rehma yake, na mwenyezi mungu ni muweza wa kila kitu. Ewe mtume, visikuhuzunishe vitendo vya makafiri wanauania ukafiri wa kila aina, hawa wadanganyifu wenye hadaa wasemao kwa ndimi zao. Tumeamini ilhali nyoyo zao hazifuati haki. Na miongoni mwa Mayahudi wapo wanaokithiri kusikiliza uzushi wa makohani wao na wanayakubali. Na wanakisikiliza na kukikubali kikundi maalum miongoni mwao. Na hawaji barazani kwako kwa sababu ya kiburi na chuki. Na hawa huyageuza maneno ya Taurati kutokana pahala pake baada ya Mwenyezi Mungu kwishayasimamisha na kuyahukumia nao huambia wafuasi wao mkipewa maneno haya yaliyopotoshwa na kubadilishwa yakubalini na muyafuate na kama mkipewa mengine tahadharini nayo msiyakubali basi ewe mtume usihuzunike Mwenyezi Mungu akimhukumia mtu kupotea kwa kumziba moyo wake wewe hutoweza kumwongoa au kumnafirisha kwa chochote asichomtakia Mwenyezi Mungu. Na hao ndio waliopita mipaka katika upotovu na inda. Mwenyezi Mungu mwenyewe hakutaka kuzisafisha nyoyo zao na uchafu wa chuki na inadi na ukafiri. Duniani watapata madhila kwa kufedheheka na kushindwa na akhera watapata adhabu kuu. Hao hukithiri kusikiliza ili wapate kuzua na ukithiri kula mali ya haramu ambayo hayana baraka yoyote kama vile rushwa na riba na mengineyo basi wakikujia kukutaka wahukumu wewe wahukumu pindi ukiona hayo yana maslaha au jipuuze nao na ukijipuuza nao hawatukudhuru kwa lolote kwa kuwa Mwenyezi Mungu ndiye wa kukulinda na watu na ukihukumu baina yao basi hukumu kwa uadilifu aliyokuamrisha Mwenyezi Mungu Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda waadilifu naye huwahifadhi na kuwalipa thawabu. Ama ajabu ya watu hawa Mayahudi, vipi wanataka hukumu yako na hali wao wanayo hukumu ya Mwenyezi Mungu imeandikwa katika Taurati. Na kinachostajabisha ni kuwa wao huikataa hukumu yako inapokuwa haikubaliani na mapendeleo yao. Ijapokuwa imewafikiana na ilivyo katika kitabu chao. Watu hawa sio miongoni mwa waumini wanaotii haki.